Virton ligt in het uiterste zuiden van België in de provincie Luxemburg. Het is de hoofdstad van de Gome, de meest zonnige streek van ons land. Vele Belgen kennen Virton en omgeving nauwelijks. Er gaat bij hen misschien een belletje rinkelen wanneer je vermeldt dat Virton de laatste Belgische stad is op de Autoroute du Soleil, de E25 naar Luxemburg. Vieton ligt meer dan 300 kilometer van Oostende en 200 kilometer van Brussel. Ik polste even bij de plaatselijke bevolking hoe zij hun stad ervaren die zo afgelegen ligt in België. Oui, c'est très loin. C'est tout au fond de, de la province du Luxembourg. Et est-ce que vous vous sentez un vrai Belge? Oui, totalement. Oui, oui, oui. Mais je peux m'imaginer que quand vous venez à Bruxelles et à la mer du Nord, c'est très loin, c'est presque un voyage. Oui, c'est tout un voyage, oui, et on est perdu quand même. Comparé à ce qu'on vit ici et ce que vous vivez là-bas, euh, c'est totalement différent. Et est-ce que c'est un désavantage Non, du tout. Moi j'aime bien vivre ici et on est au plus au calme, c'est plus pratique. Vous, c'est le stress, Bruxelles et tout ça, moi je n'aime pas. On vit comme ça et vous vivez différemment, mais ça ne nous pose pas de problème. Il n'y a pas de souci. De Gomestreek wordt wel eens de Belgische Provence genoemd. Volgens Henri Grosjean, leerkracht geschiedenis in de plaatselijke middelbare school en in de zomer halftijds stadsgids, heeft Virton zelfs een mediterraans karakter. Oui, c'est vrai qu'on a cette réputation-là parce que nous bénéficions d'un microclimat en fait. donc, en règle générale, on a une moyenne de 2-3 degrés de plus que le reste de la, de la Wallonie. Et les gens ici, est-ce qu'ils vivent aussi très méditerranéens Là, je pense que c'est peut-être une, une image. Euh, je pense qu'on ne vit pas différemment du reste de la Wallonie, si ce n'est que nous avons peut-être un caractère et un tempérament peut-être plus méridional oui, on peut dire ça comme ça. Het rustige tempo van Virton en de Gomenstreek lijkt niet meteen geschikt voor de plaatselijke jeugd. Toch klaagt deze jongeman niet. Quel âge as-tu 18 ans. Eh, vous vivez ici en Virton, c'est le coin le plus sud de la Belgique. Est-ce que comme jeune c'est agréable pour vivre ici eh, Oui, ça c'est agréable, parce qu'on a les magasins et tout, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de boîtes ici Des boîtes non, il y a moins, moins que du côté de Bruxelles et tout ça, il n'y a pas beaucoup. C'est plus des balles. Et c'est une atmosphère agréable ou quoi euh, Oui, c'est assez agréable. Et est-ce que vous vous sentez heureux de vivre ici comme jeune dans, dans le sud de la Belgique Oui, ça va, je me sens bien. Virton ligt op amper 20 kilometer van de grens met het Groothertogdom Luxemburg. Het ligt dus in de lijn van de verwachtingen dat de Virtonezen veel gemeen hebben met de Luxemburgers. Hun provincienaam is alvast dezelfde als die van het land. En dat is geen toeval, volgens Henri Grosjean. Euh, non, ce n'est pas, ce n'est pas un hasard du tout, dans la mesure où euh, le partage n'a eu lieu que euh, quelques années après l'indépendance de la Belgique. le Grand-Duché de Luxembourg et la province de Luxembourg ne formaient qu'un seul territoire issu de l'ancien duché de Luxembourg. Et est-ce que ça aussi euh, des conséquences pour les gens qui vivent ici Est-ce qu'ils se sentent plus associés avec, avec le Grand-Duché que la reste de la Belgique Non, non. Ici, dans la région, on est plus attiré, je veux dire, par la France, dans la mesure où la France est, est, toute proche. Maintenant, il y a un phénomène euh, qui, existe depuis une, une bonne dizaine d'années maintenant, c'est le fait que pas mal de gens de la province de Luxembourg vont travailler au Grand-Duché de Luxembourg et donc traversent la frontière tous les matins et tous les soirs pour aller à leur travail et revenir chez eux. Niet alleen het werk zorgt ervoor dat de Belgische zuidelingen dagelijks over de grens trekken. Les courses, euh, tous les gens ici travaillent au Luxembourg. Il y a des avantages au niveau des allocations familiales, au niveau de la, du salaire. Donc euh, le Luxembourg est quand même euh, très favorisé. Hein. Mais vous ne voudriez pas être un habitant de la Grande-Duché Non, non, non, non, non. Parce que la vie là-bas est très chère. Donc c'est plus facile de vivre ici et de travailler au Luxembourg. Et est-ce que vous vous sentez heureuse de vivre ici, dans le coin le plus sud de la Belgique Ah oui, totalement. Je voudrais pas changer. Beter een goede buur dan een verre vriend. Maar dat betekent nog niet dat de Gomenstreek en het Groothertogdom Luxemburg over één kam te scheren zijn. Deze virtonees in café Le Clocher geeft meer uitleg. Les Luxembourgeois donc aime venir euh, dans, dans la région un peu par ici Ils ont un beau pays, mais bon, c'est déjà une mentalité totalement un peu différente. La, la va se rapprocher plus de la, du tempérament français que luxembourgeois. Vous, vous ne sentez pas un, petit peu un luxembourgeois On s'apprécie, mais nous n'avons pas la même façon de, vivre, je crois. Euh, mais bon, je m'entends très bien avec eux sans aucun problème. Un spécial speciale status zorgt er echter niet voor dat de exclus zich uitgesloten Volgens dezelfde man in Café Le Clocher de inwoners de echte Belgen. Oui, oui, parce que on a beaucoup d'amis et disons, on dit toujours que les extrêmes se rejoignent. Donc régulièrement, j'ai des amis d'Ostende qui viennent me voir et moi je vais <laughs> régulièrement à Ostende. Et est-ce que vous vous sentez un vrai Wallon Le Wallon, bon, ici dans, dans, la région, on est un pays des trois frontières, donc on se sent gommé en premier. Après, bon, on, est belge, qu'on ne met plus wallon ou dire flamand, on est ensemble et je crois que c'est l'amitié qui rassemble les gens. Henri Grosjean meent dat de Virtonezen zich gelukkig voelen in het uiterste zuiden van België. Je pense que oui, dans la mesure où nous avons une population qui augmente régulièrement. Donc euh, c'est que euh, les gens se sentent attirés par, euh, par la région et quand ils ont l'opportunité d'y rester, eh bien ils y restent. Hij vindt wel dat er geografische nadelen zijn verbonden aan het wonen in de Gome, maar vindt niet dat de streek het staartje van België mag worden genoemd. Oui, mais bon, avec les autoroutes, vous savez, on est, euh, on est à deux heures de Bruxelles, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment rien. Non, je pense que nous ne nous sentons pas du tout euh, au bout de la, de la Belgique.